А цяпер прапануем вашай увазе перадачу Сергея Дубаўца вострая брама. Надоечы давялося паглядзець новае расійскае кіно. Фільм рускі бунт распавядаў пра пугачоўскае паўстанне. Так сабе фільм ярасць расійская згуляная неяк стрымана, можна сказаць па-еўрапейску, ды яшчэ ў галоўных ролях чамусьці палякі. Словам матрошкі на экспарт атрымаліся няісцінныя адзіная карысць ад прагляду, што думалася ўвесь час пра кастрычніцкую рэвалюцыю, якая ў сутнасці сваёй таксама была рускім бунтам, вызваленнем з душы самых жывёльных інстынктаў, якім невядомая ані літасць, ані спагада. Пугачоўшчына ўзору 1917 году царавала 70 гадоў, пасля чаго рассія даволі хутка развіталася з рускім бунтам. Але бадай нідзе гэты бунт не засеў так глыбака, як у Беларусі. Глязіш на тое распіразанае дзікунства на экране і думаеш пра камуністычную пугачоўшчыну, якая для беларусаў стала складнікам масавай нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай культуры. Расхожае бытавое меркаванне, што Беларусі як краіны і нацыі без кастрычніцкай рэвалюцыі не было б, працягвае гучаць за святочнымі сталамі і ў выступах кіраўнікоў краіны для сталага пакалення беларусаў камунізм сплёўся з нацыянальнай ідэнтычнасцю на самым глыбокім бадай генетычным узроўні і найлепшае сведчанне таго беларуская паэтычная клясыка у прынцыпе паэзія сапраўдная і высокая гэта як дада немаўляці у якім няма ані лёгікі ані ўцямнага сэнсу затое ёсць нешта большае чаго не ведае разважлівая мудрасць паэзія нараджаецца сама і сама ведае якой яна мусіць быць Таму і ўздзеянне яе неразважлівае такое моцнае. Ёсць натуральная версіфікацыя, але гэта ўжо работа або гульня, як бурыме. Таксама можа быць і таленавітым і дасціпным, але гэта не азарэнне і не адкрыццё. Што да беларускай сітуацыі, дык тут камунізм пранік нават у гэтае вось азарэнне постсавецкая Росія параўнальна лёгка атрэслась сябе ідэалогію марксізму ленінізму і было б абсурдам уявіць камуністычныя вершы ў цяперашняй расійскай школьнай праграме. Зрэшты там заўсёды была да прыкладу Ахматова. І іншыя паэты ведалі рэальную цану сваім шэдэўрам пра партыю і Леніна. Яны ведалі, што гэта версіфікацыя, а не азарэнне прыйшоў час і ўся гэтая часовая творчасць была прыбраная з расійскай культуры гэтаксама лёгкая як савецкія назвы вуліц па ўсёй рассіі былі адным махам замененыя на дарэвалюцыйныя ад чарговага рускага бунту не засталося і следу зночваў выплеснулі ваду а дзіця засталося а ў нас так лёгка не выплеснеш можна натуральна урэзаць дзе на трэць а дзе на две траціны творчую спадчыну купалы коласа куляшова танка панчанкі броўкі і далей па спісу школьнай праграмы але ёсць рэальная небяспека разам з гэтым пазбавіць нацыю сапраўдных шэдэўраў паэтычнага азарэння Напэўна, гэта добра адчуваюць настаўнікі і выкладчыкі літаратуры, якія шчыра пабойваюцца ў сялякіх радыкальных пераацэнак не прэтэндуючы на такую пераацэнку ў рамках аднае перадачы мы возьмем сёння толькі одну культавую постаць аркадзя куляшова і толькі пару-тройку характэрных рысаў якія ілюструюць або не ілюструюць тую генетычную заражанасць камунізмам і рускім бунтам у 1985 годзе праз сем гадоў пасля смерці паэта выйшла з друку кніга ягоных выбраных вершаў под назваю крылай у прадмове народны паэт панчынка тлумачыў гэтую назву наступным чынам жыццё народа яго невычэрпная паэма народная мудрасць крыніца яго паэзіі а ленінскае вучэнне яго крылай канец цытаты лепей і не скажаш але паспрабуем зірнуць на куляшова без ленінскага вучэння як на проста паэта тым больш што куляшоў дае падставы для гэтага міцер бартосік уражаны песняй на словы куляшова адправіўся на ягоную радзіму у саматэвічы упершыню я пачуў гэтую песню у летняй мітуслівай москве на трыумфальнай плошчы колішняй маяковскага Я вяртаўся дадому з войска, яшчэ не ў Беларусь вяртаўся, а толькі ў гомель. І ў чаканні цягніка цэлы дзень бадзяўся па расейскай сталіцы, без справы і пэўнай мэты, абы куды ісці. І тут сярод плуму і сквару садовага кола з нечага прыпаркаванага аўто зайгралі песняры. Музыка настолькі кантраставала з шалёным рытмам гораду, што я міжволі спыніўся стаяў курыў і слухаў до конца песню пра няспраўджанае каханне да нейкай смуглявай алесі штосьці ў маім разняволеным дэмбельскім настроі на міг змянілася гэта не быў гонар за беларусці яшчэ якое патрыятычнае пачуццё я ехаў дадому і беларускую песню на сваім шляху прыняў хіба што як добры знак яе шчымлівая мылёдыя яшчэ доўга не выходзіла з галавы Была я буду Разбуженная сердцем, дорогая, Чему так горько, Не могу я зразуметь, Шкода зараза, Праз некалькі гадоў самастойна навёрстваючы школьны курс беларускай літаратуры я разгарнуў кніжку куляшова. На першай старонцы мяне чакаў прыемны сюрпрыз верш бывай. Але знаёмыя словы ўжо не ўспрымаліся без мылёдыі. Я схапіў гітару і паспрабаваў праспяваць. І тут мяне чакала новая неспадзяванка. Верш быў даўжэйшы за песню на цэлыя тры страфы, але спяваць менавіта верш было значна цікавей песня без выразнага рэфрэну набывала рамансавы драматызм. Вось гэтыя прапушчаныя строфы. Ці помніш першае нясмелае прызнанне, над намі жаўранкам звінеў і плакаў май, Назаўтра золкае туманнае світанне, суровы позірк твой і мой нямы адчай. Пайшла за ціхія далёкія прасторы, світальнай зоркай ты, што гасне ў сіняве, Душы пакрыўджанай гарачыя дакоры, слязой холоднаю застылі на траве. Бывай абуджаная ў сэрцы дарагая, Твой светлы вобраз панясуе па жыцці. На ўсходзе дня майго заранка дагарае, каб позна ўвечары на захадзе узысці. Той факт, што чалавеку, які так вытанчаны і геніяльна развітаўся са сваім першым каханнем, было 14 гадоў, мяне не бянтэжыў. Пазней я даведаўся рэальную гісторыю гэтага кахання, гісторыю, што сама па сабе гатовы кінасцэнар. Малады чалавек, згубіўшы ўсе надзеі на ўзаемнасць, праводзіць сваю каханую з родныя беларускія вёскі ў далёкі Леніннград на вучобу. Тая з усмешкай, прымаючы ягоныя хлапечыя заляцанні, дазваляе хлопчыку правесці сябе да станцыі. Яе вабіць незнаёмы вялікі свет дзе жыццё ярчэйшыя і цікавейшыя людзі, далей ад гэтай вясковай глушэчы. Хлапец адчувае, што бачыць сваё каханне можа апошні раз у жыцці. Ён піша верш. Дарогі герояў разыходзяцца ўсё далей і надзея на сустрэчу ўсё меншае, яна вучыцца на педагога ў піцеры. Ён едзе ў сталіцу савецкай Беларусі, дзе з першых крокаў заяўляе сябе таленавітым паэтам. Лёс не скупіцца на выпрабаванне, але аберагае героя ад самага страшнага. У трыццаты ён пазбаўляецца двух самых блізкіх сяброў. Пасля арышту першага з іх ён тыдзень не ўстае з ложку. Ён бессільны што-небудзь змяніць і чакае самага страшнага. Але лёс літасцівы да яго. Жыццё працягваецца. Наш герой жэніцца, нараджаюцца дзеці, І тут прыходзіць вестка з мінулага. Ліст ад той, што калісьці нібыта адпрэчыла яго. У ягонай каханай арыштаваны муж, але герой дапамагчы не можа нічым. Далей вайна, фронт, героем зноў наканавана выжыць, каб сустрэцца на пачатку 50-х гадоў у родных мясцінах. Яны дамаўляюцца спаткацца на пошце. Немаладая настаўніца расейскай літаратуры прыходзіць раней, Машына у лаўраванага паэта і сталінскага лаўрэата крыху прыпазняецца. Чалавек у добрым гарнітуры выходзіць на пыльную вясковую вуліцу, не даходзячы да дзвярэй пошты праз вакно бачыць тую, на каго чвэрць стагоддзя таму маліўся і збянтэжана вяртаецца да свайго аўто. Кульмінацыя. Час не пашкадаваў ягонага кахання і ён не гатовы быў сустрэцца з немаладой пазбаўленай колішняй прыгажосці кабетаю адваротную дарогу да сталіцы савецкай беларусі герой намагаецца трымаць сябе ў руках але слёзы ўвесь час просяцца вонкі болей спробаў сустрэцца з ягонага боку не будзе яны абмяняюцца яшчэ некалькімі лістамі напрыканцы жыцця ён наспявае свой колішні юначы верш знаёмаму кампазітару той удасканаліць мылёдыю і народіцца песня. А праз кароткі час наш герой пойдзе з гэтага жыцця ушанаваны ўладаю ды запраграмаваны ў школьных падручніках. Настаўніца нашмат гадоў перажыве свайго паэта, узгадваючы тыя далёкія провады ў вялікі свет кожнага разу, калі парадыю пусцяць найпапулярнейшую песню, па заявках слухачоў. Пайшла пакінуўшы мне зокі туманы смугой акутаны дарог Каб я саматэвічы на радзіму не аўтара сцяга брыгады і хамуціўся і не перакладчыка евўгенія анегіна я ехаў на радзіму 14гадовага аўтара маёй любімай песні я ведаў з размоваў з ягонай дачкой валенцінай куляшовай што саматэвічы забруджаная радыяцыяй і ўжо адселеная вёска я ведаў што той старой двухсотгадовай хаты колішняй карчмы дзе жылі куляшовы няма а хоць новая і складзеная з тых самых бёрнаў. Я ведаў, што магу яе не знайсці, а падказаць будзе няма каму, але ўсё гэта толькі падахвочвала маю цікавасць да месца падзеяў. За магілёвым поток аўтамабіляў заўважна радзее. Гэта самы непапулярны, а можа і самы бедны беларускі рэгіён. Турыстамі сюды не едуць а павярнуўшы за чэрыкавым на касцюковічы дагэтуль прымая траса пачынае кружляць нібы рака хваістыя лясы паступова саступаюць месца ліставым на якіх ужо амаль не засталося лістоты і першая вёска без людзей дае зразумець што вы ўехалі ў адселеную зону Спачатку бязлюдны краявід з чорнымі нежывымі вокнамі і адсутнасцю зеляніны нараджае жаданне як мага хутчэй праехаць праклятае месца. Асаблівы сум наганяюць гаспадарчыя пабудовы. Іржавыя воданапорныя вежы, кароўнікі без дахаў ды павыбіваныя шыбы савецкіх кантор. Міжволі ўзнікаюць асацыяцыі са сталкерам таркоўскага. Я толькі паддаю газу і за чарговым крутым паваротам чарговай пустой вёскі ледзь не наязджаю на нейкага маладога чалавека студэнцкага выгляду. Той сядзіць на ўзбочыне дарогі, адзін на бязлюднай вуліцы і нешта піша ў блакнот. Прычым так засяроджана быццам у сябе дома. А можа, ён і быў у сябе дома, хто ведае. Спыняцца я не стаў. Да маёй мэты заставалася зусім няшмат перад самымі саматэвічамі міліцэйскі пост. Але прозвішча аўтара любімай песні тут прагучала як пароль. Я сцішыў хуткасць і вельмі асцярожна уехаў у вёску. Вёска аказалася немалым мястэчкам. Тут нават зблукаць было няцяжка. Некалькі доўгіх вуліцаў злучаліся невялікімі і крывымі завулкамі. Быў надвячорак, цёплае восеньскае неба зацягвалі хмары. Я думаў пра страх, але ніякага страху не адчуваў. Наперадзе была прыгажосць, прыгажосць запусення, прыгажосць ва ўсім, што я бачыў вакол сябе. У зарослым мохам і патрэсканым ад часу старым асфальце пасярэдзіне вуліцы, якой здавалася і канца няма. Усям там расчыненых дзвярах хатаў, у закінутых студнях, з якіх даўно ўжо ніхто не піў вады, якое мусіць незвычайнае пачуццё павінна адчуваць тыя, хто сапраўды нарадзіўся ў гэткіх адселеных вёсках, прыязджаючы на свае родавыя котлішчы. Няспешна шпацыруючы па знаёмых з дзяцінства за дворках, заходзячы ў пустыя дамы сваіх сяброў дзяцінства, зазіраючы ў цёмныя вокны сваіх першых школьных каханняў, напаўняючы маўклівы краявід даўно адгучалымі галасамі. Гэта павінна быць фантастычнае пачуццё, блізкае да адчування вечнасці зямнога жыцця, падоранага менавіта табе. Mm-hmm. месца кулешоўскага дому я знайшоў дзякуючы старой кабеце што выйшла мне насустрач з аднаго дому следам за кабетай выбег брыты нагала маладзён сінюю ад татуіровак кісцю рукі пачаставаўшыся ў мяне парай цыгарэтаў ён гэтаксама хутка знік той дзякуючы каму я прыехаў сюды нарадзіўся ў самым прыгожым саматэвіцкім кутку дом стаіць па-над невялікай лясной рэчкай чарнавуткай каля самай дарогі, што вядзе з касцюковічаў на красную гару. Лепшага месца для карчмы нельга і прыдумаць. А на супрацьлеглым баку вуліцы лес, у зарасцях якога губляецца рака. З гармоніяй карціны крыху кантрастуе цяжкі бетонны мост, пабудаваны за саветамі. Праз зарослых мызняком двор я ўвайшоў у хату. Ад людзей, што некалі жылі тут, слядоў засталося няшмат разламаны жалезны ложак на падлозе, давно астылая печка, на сцяне выразаная з часопіса рэпрадукцыя карціны Калумб адкрывае Амерыку. Лісток календара за травень 87 -го году. З'язджаць не хацелася. Я вырашыў паездзіць па гэтай беларускай пампеі. Першае выпрабаванне чакала мяне ў выглядзе драўлянага моста праз чарнавутку у іншым баку мястэчка рызыка зваліцца з машынай у ваду у такім дзіўным месцы як не дзіўна дадала неабходнай вастрыні я пераляцеў праз масток і апынуўся перад палацам колішніх гаспадароў мястэчка князёў галынскіх пасля ў сядзібе галынскіх зрабілі местачковую школу але сядзіба не так уразіла як саматэвіцкая царква для мястэчка дык проста агромністая У нядзейных і паўразбураных храмах ёсць нешта, чаго пазбаўленыя храмы дагледжаныя і адрэстаўраваныя. Некая велічная нязломнасць, выклік бязлітаснаму часу, у пахіленых, але нязваленых бурамі крыжах, у неатынкаваных пачарнелых вежах, у паедзеных іржою купалах. І абліччы святых у такіх храмах глядзяць на цябе зацалелых фрэсак больш жыва і сурова. У такіх храмах непатрэбныя святары. Я стаяў пасярэдзіне гэтай грамады і глядзеў на неба скрозь абвалены галоўны купал. Пакуль неба не пачало імкліва цямнець. Дарога дадому не падалася доўгай. Доўгім тут падалося жыццё, якое наперадзе. Зміцер бартосік наведаў радзіму аркадзя куляшова мясціны дзе нарадзіўся верш бывае які стаў класычнай песняроўскай песняй я попрасіў зметра не пісаць пра савецкасць куляшова азірнуць на яго проста як на паэта у Ці можна разглядаць паэзію Аркадзя Куляшова без камунізму ў крыві ягоных вершаў? І ці не скасуем, ці не зменшым мы такім чынам вартасць ягонага даробку і верліч яго як класыка нацыянальнай літаратуры. Натуральна, мы не маем ніякага права рэдагаваць і цэнзураваць ягоную творчасць. Але як тады растлумачыць ягоную рамантыку грамадзянскай вайны ўжо сённяшняму пакаленню школьнікаў, для якіх гэта тое самае, што, да прыкладу, рамантыка гулагу або рамантыка галакосту. Бо праблема якраз не ў паэтызаваных камуністах і Леніне, якія тлумачацца проста гістарызмам. Праблема ў рамантызацыі бесчалавечнасці. Дапускаю, што расійская літаратура можа разглядаць радкі маяковскага. Я люблю смотреть, как умирают дзеці, пэўным экстрэмізмам аўтара, якога ніхто і ніколі не назаве народным паэтам рассеі. Это значыць настаўнікам нацыі. У рассеі хапае і правільных творцаў клясыкаў. У нас жа у Беларусі, дзе рускі бунт засеў у гены і ідзе ацэнка творцаў будуецца паводле жорсткага вертыкальнага прынцыпу ад слабога да моцнага таленту, само паняцце няправільнага або іншага паэта ніколі нават не прамаўлялася і не ставілася. Народны паэт па-за сумневамі і памылкамі. Ягоная геніяльная антычалавечнасць з усёй сілай уздзейнічае на душы цяперашніх школьнікаў. Выйсце з гэтай заблытанай сітуацыі бачыцца ў развітанні з камунізмам, у публічным вызначэнні рускага бунту як антыгуманныя з'явы, у называнні злачынстваў і амаралізму савецкай эпохі. Толькі пасля гэтага, калі грамадская свядомасць будзе гатовая да грунтоўнай пераацэнкі, такая пераацэнка пачнецца. На жаль, сёння мы яшчэ далёка ад самага пачатку гэтых працэсаў. І таму вызначаць цяпер месца куляшова ў будучых школьных праграмах немагчыма. Гэта таксама як немагчыма пераскочыць адным махам некалькі натуральных фазаў развіцця. Усё, што мы можам, это рыхтавацца да вялікай пераацэнкі, пачынаючы яе з тых твораў, якія справядліва разлічваюць на вечнасць прагучаў чарговы выпуск перадачы Сергея Дубаўца вострая брама.